студентсем. Ибір әшре, вірінюре шүлген шүле қыбардымыр. Кәрі жүре, шіндерюре табать матур хывадымыр. Миттава шлеем. Выржы пәдім халы хужалықне, сымақпа калаза бама жүк пызык инге күже. Хайардывыл шапны бек, вышкай зыр юғындар зағы варжы. Уйырмах вăл Чываш республикинчи ялсенче хыды сисенче. Колхозсенче эшлес аржын арçын шут сырну нумай чакря, вунжар-вунжар пинчин, юн лахерде пуч хуна дереш. Чи юзавла машина трактор зем, чи вайла лаша зем салдаксембе бірлек шабыжу хиринче чепетне. Турдам вăйы щиитмен берги колхозник сен ага сухара, ытты ювар эшре вăгырсене, Хезір әнезіне күлмелі бұлжы. Етада ангарди сухине туны чу зен хызен авалхе сухабышне күлінмедевре. Пуринжен ытла вар жібітсен, Тебір жүлнех узал шырық шындарны берге, түрі бұлманны не пұшық шапса хучры. Хыружы вышлық шул келзе жапры. Халықра манышат уға бұшланы мыян шығыры. Крахмал игержі сымақсем калек келерен келе керзеді Хулара шығыра да, үтті сене де карточкаба жеш пара шыға. Кувыл чун усрамала кынам. Шагынбек йывырлару тарура студент пурныжы ыштан шымыл пулдырғанде. Саламби хайын юлдашы зімбе бірле, чүгін жыл станцине вагон зінжен вуды бұшатма да, пристынде баржы земшін товар тывар михизем каларма да жүрері. Хербушын, чырығыр Ебе товармехизем тултмада тембегех йывыр пулинде, вăйым халам щук тесе тымаре, мӹн тывастеднь. Хырым вăщи тывана немар, кажарме, хергеньме. Юрать хаялда үсне чуваш хере мӹнь пачекрен йывыреше хăнăхна. Чытать мандаран. Вокзалдан е пристендень вилеспек эшінсе хватере аран-аран задерінзе çитсен, хыды çине не тазылза анапта виш вран мишу варап тедень. Анжақ тавіреню жінченде манмаламар. Калле худ книге шинже пушашымыр залармала. Шаплавал чухын студент пурныжы. Тертленне шынжын бұлзан да, віренне хужын дене. Каллех варашав илердюлле улдавла шанжық, Ыры бурныш пұрбілеші десіне шанзадыны, малаллах чинеть, малаллах турдать. Пәдімғалықпа пірленде, мар. Октябрь уявительне çанталык пызылчче. Тюбине кывак тетре гарза илчче. Тексем çумр пӹллечесем аялданах шваççе. Куньын çррен уба сурчы кипек çумр Шаралза юлны йывышсем ислензе, ӹнттерргезе лараççе, кайыкса силденмеш. Уявгуня Анна Ивановна херзине ирех вратря. студентка кызем паян килезине гаймахатерлинеще. Саламбибе пызык Нина келе илсе каймалы ябалызене пір чыматана чекіріш. Иккешін де візен абачимыш пітсе Халя пірре кайны бек чух. Абачимы жібе бірлехелі хеші бұшта илзе келес бұлайды. Пызык ниныран уйрылма білмен казаков візіне едерне жүлебе темеше жухрымазатры. Нумай шүтлізе, кулдарза бычы, херзе мына херхензе хываланы бегех, хызенчен юлма хушрыш. Юл бетте шиде күн чухле азатныбе уру-уры адиттеріш. Юре пин, келешірі качы. Игі талық чытазақ бұладинде. Астуэзунда пызыкнені мана анманунда. Тада тұқтырға калама астуман. Анна Ваннова ли шорттан, манвали мойыр илзі келме анманыр. Шорттанезем пире кетсех вырдашы бұлға, келзе илмеші дезе мағырза шузеде кайрыш пұл. Мойыры дезен, тада ғыт. Хер гучинежем. Хыргасинчен ирсен херзем шассерен парынза түрі жылба отреш. Хал әнде ұтма девірланжы. Ураба жүлі кезелбек шырылца бұрад. Херзен атызем елдах вараланза петреш. Шитменнене да сивеш өмір вайланжы. Петрен жапса жума бұшларе. Шагынбек чандалы чандалықра шуран ұтны чух. Фронтри пахотсем аза келеші. Теренина. Курха. Уразыне мән жүхлі бүлчікші Эсі саламби кунбек пылчы курманчы Күнбекі не жеш курны, тері саламби. Варжы вағадинче әбі сағал марлава жүрене. Кергуни ямоза шырулмей лешмегай атымыр. Шумар, пылчак. Халягы уразем гына лабырдан жешха. Лавба термешін чухне ачам, урал лубақ тұр бұлжық бұладын. Ништа бір таза вырын юлмашшы. Варжы вағадинче кунда да шамыл бұлман. Пәле деп, Нигамада жамыл булмаря. Сымақ калек шандалық жіне, шул евірі жіне күжайд. Плетіне заламби. Әлі херзем, темле пыльчықлы уцанда, ұтсанда, да, шыбада бұжы жіне пыльчықлік термень. Шыне шыбада сырзан вара пушық тербелі болны. Шыбадана лаган херзіне тербей зірдесе тергене. Эбі үнчухне ажа болныға, көшеш астывадып хавыл елазыне. Азайледіп те, деп, Пирин ялдан пазар, шичі жухрымра. Херзем чухне хальхипек тедінім, пазар ада бадабақ шүренем. От вара, пір-пір шумырлығын ши дюндашы бада вараламазыр. Аслак кагалать, килден киві бада бағаяттымыр дейді. Пазар ял нешітсен дейін шенеші сүр сыраттымыр дейді. Өт ле бұлны. Хер выл, кере хыжанда хер шуғышне бірақ манжав. Пурны жи евір бұлзанда, мех тұрышны качызем умынче ялан ыр ятлы булма әметленне. Икі дұз тем де калажад. Ача чухнеге жінжен варжы йывырлык сем семшінжен сем хер Хербурнышы жішінжен институт шінжен де, палана студентсем шінжен де, юлашкінжен, икке жиде ывынза шидеші. Шул евар, ураран ура аран ердеді. калажас келмеш, Шумыр шүпшерен тақны тыгать кәд. Шандалық ұшиху пизір теттімлензе келейді. Юрач ол херінже евіш бюрт пегех. Херзем вайлы шумыра пір-бір евіш айынчы тұрзайыртереші де, калех малалла удашы. Пір ялда візем уй херінже пүрде кірзе кышт Тарават херарым візене уяв сірейштерджі. Авалдан бұраганч вашыл ебе абатлартмазыр ярашын марчы. Анжа херзем, тембегех выжы булинде, Пюртри карчыкран ватанса шимезірек тухрыш. Тада те темех пурчы бульталаха юлны салдакарамень. Шыржы лес пулзан, меже миллионши шавнашка чуга юлны херарым. Иран аслы уяв пулзан да, пуржы везен савынмалық ырлыхе пуянлыхе. храма чухрыма майлы візім пірлав жинелар забычыш. Тегех тубын маря, уяву мен лавзем Шуран жүрегензем земде шулчинче курнмашы. Шоферсене вашсабына вахытра телее таштан пір машина хуза Студентка зем унчине ларза вадыр херах шул шулне Малала каллех шуран танкамала бұлжы. Саламбин яла жиде сиди инже юлмарянде. Пулзан тебарейке шухрым бұлетші. Кетмен жерденех ингексіксі дұхры. Оның ады тебе хыбын загайры. Иге хері кулак-кулак, она алду требешіх каласалар трежі. Эй, мандарын студент пурныжы, кымылзырланчы зламби. Унбек ына маргелзе тухать пурнышра. Теренина шутлізе. Хынығас пулать. Он за студент пулайман. Студент пазылдак пырдыван деші. Авдан жүрмейтілінжі шултываткалінже, вады хурамайынже візем уйрілжіш. Нинын тадах малалаут малан. Саламбе нахызем на нагиме хыды чынче булинде лежі келешмері. Келешіці үгешчі, өр вілімбе вилеще, Ужак шури мартизе, тербелезе бұдареш, терінена. Казакуфа шутле шүтлегелет. Ундан кулмазар хушса хуже. Келдізіне пиде курас келеген бүлже. Ан бұшырхан саламби. Таврыны жүхне кереп. Халяв шанталықта ябық. Кажахири шула духма шанчықлымар. Пәргерзен шыр вырдазақ бұлайды. Шавынба уяв курма, шидем шидемха. Чибер каеппин. Авдан жерменчен кыштыпсен, ял курына канчы. Халі патнешіт мезірде көрінмаш. Ага тімре ял бұжынчы шиларман мүлгі балырджы. Ага емратыр резем, ага хайшу тіземде көрінжіш. Урамра юра, хуткубы сасы Мен Мендері аваншке уявгашы таван яла бірзагіме. Ачаран палланы лаштра йымразине, юрат гурзан, курзан, шывықшынзен хонықны юрине илсен, ху ывынныне де, хырым вышныне де манадын. Саламби уйхапине хаваслан учса кечем. Килде амышы жук. Ана пус келсем хынана гайна булмала. Тәрлі күченеш пішірсе вудыну мая хутныран пүртре лебех Саламбин Саламби немдовичей малдан ыжы шымады тұхынчы де апачымеларчы. Хере октябр уявни яла келесе кетсе, амыже кымага дулы абат пішізе хатерлене. Авдан яшки, Улашки авдан не пусны бульхамындарын. шумарда хыбартны, пілі чоху срагалать карчык. Вижі шаврашка чыгыт, хызен ане хесір, тапыршне күржірен илненде. Саламбия парзая мадезех пілі кугіль хатерлене. Кугілі парігі кунран гаячы, Шук, типсе кайма памеш неназем. Анна Ивановна вадинжи студентка зем, пурде прилеха батланза, казаков калашле коммуналлы бурнаще. Камын мен бур, ун бала. Пур жук укши деньги де бірлех студент Сталдакла, студентла пурнмахына газ пулать. Наука требует жертв, тегелеть вара казаков хыреме вышного хатра. хатра. Тулда дала кетмен шертенех улжынчы. Шумыр чарынчы пәлі жүшілза келе бұшларе. Шил дұхре, пүр дюмінші хұрынзем кашлама тапратрыш. Ял хұшши веллебеге сірлейд, Унда да күнда юры елдінейд. жінчі хыда жене заламби урама туха стемерем. Шывыхра худ кубыса сильдінче. Тагам пиде аста жырандарайд. Кубыса си заламби зентілнех янра житриге сазардық шыпланчым. Пиренбада кемеші бүлде тесе хер жүреже видер тулала бахрем. Уран варенже вишін чарынзады жеш. Павел Шамбулкин, Виктор Мурзаев, Коля Семенов, Кубызы Викторын, валана германерен илсі таврынны. Сасиунын унын пиди янравла, ялын пірвешінже те тебірвеш не хилдінет. Туй зенже е пазардавал пургуб сасыне де хупласа Кугубыз әбі егі пианин барзан улыштарасым жок. Сасы ғына мене дырать. Маркита да Хохныр. Манченина темле фриц тұртса савынныға. Шалейш кетлер каппут, халебе он хужи. зыргач, зіргач теплерін лензе. Вихтер үті енебе ұжы кымылы бұлінде. Кубыз тезен вара. Тілінзе каймалла хыда. Хой кубысне нигамада тытармаш. Коляны шиш ирксе дерехін тыттарать, каштинчех вара. Ытла хыдан дурт, чәліхізіне татса бідерін, тезе астударать. Леже кубышын чуне пама хадерскер, приги жеме калашынах вихтер хышын шаребе жюремеде хавас. Коля пиде аста кубышы. Вол шитмелде шиджі шеме білеттеші. Шавынбана вихтер кубыс тытма чармаш, Хыде унран терлерен шемізен веренме Шабах Шабақ темшін унын нихышке видиманне келсех бітмеш. Вихтора купы сен Марушсен тілнешітін валдяланах валдялана купысне хыялыне илет. Вара піле білмей, шул жеміне вайран зать. Ағы халі девал кубысне шелеме зыртысса, яныратса ячым. сен падинчи улах бүлінде. Шавында гайрыш, тапшырза илші саламби. Унын хыынде күржірі улаха кайза курас келжі. Унда хальхавасла, шавла, унда тажы юра, вайогула. Щук, мін шымылтайланса жүресінше жұлғышын, ұранғалек шула духмала. Вахыда ахал сая ярасмар тері студентка. Вырын де кнеге дыца вартре. Анжах нумаях влаймаре, кнеге алыран тұқса үкре. Хойлып сырақ шывырса гайре. Амжы келзекіне не дезесмеревал. Ирчинех пәр варан мен шывырыжы. Игер медар херім. Пыха урамала. Эсі шывырны чух хер тире Тире елюнін гергіне. Саламби лексей гаймахы баланны бегех, ховард сікседачы. Хыбыл-хабыл шывынчы, тумланчы, вара чуречі умне бірза урамала пыхря. Пүрт умінчі хурынзем, хуралда зем, шадан гардазем, пыльчықлы шулгерзем, елдах шапшур юрба виденнем. Ебе заба күн хышын хуралза, төттімлензе тыны жандалы хышын, пиде тірбейлі таза күн житне. Мінлі илемлі, тері заламби қачала савынза. Илемлі де, ну майлыға марвал илем, бірде хевел пахичен гына херешлері амыжы. Сана азатма лажа күлестенечі, халяк менле күлененде, ни ураба, ни жуна. юр ирілзе елдақ сілгішін Эзі херім шуна жулі ларичен тұқтадын бұлі. Аттуда шеделзі ғайны еш. Мен тұқынса ғайын. Хел ларзан ки тұқынып, калушпа аптыраме. Мен заны манын каязақ бұладыне. Иран лекция жетмелі заламбе. Халихе кеве бушмакта та юре. Чуну шағындақ әнді занан. Институт тезе, темде дүсмелі вара Тем дүсмеде қатыребанне. Лайық веренес Мінле бұлзанды шәв институтран вірінзе дұғашчы. Вірінзе дұғаймазан шындан намыз. Вара яла келзе аңғорында. Эбі вірінесіне хиріш мардаға. Пірлі қайныс зек Вірінезек бұладенде. Тұрышса вірін. Пирін вғытра. Вірін меншін выл. Чибер күшлі бұлзанда да су кір. ғывна хулара бұрынма. Халі. Варжығы шын пурныш хезікрек келгенде ытлашы болжай мастап. Ажы пашыде, те жүк берен, шынран илнебех, шырылми гына. Шырылми бұлзан дед ане, юнештергелі бір мінледі бұлін. Крахмал ергжи жеген хуларада дем жүхлек. Кындырлай деспе, Нина келзе кечем. Вол хелі лет умланна, Шурым хышне пызык кудам кажакна, аллыне чумадан дедна. Тусне хыналаны хышын салампе шуры чусынки, хеллихи пальто кывак шым тудыр чыхре. Удамкана шурбыт чрулми ике чагат, виже куколь чикре. Перчакатне, ике кукольне сидел сундахне, амышне каламазыр, пытарса хварчы. Карчык высене хыех тубе, сундахне гунне щи чушса хубать. Уя, ангарди видер духрыщ. Авдан чирми патне дичен салампи амыжы, кудамкана хы йытсабыжы. Кышта бұлін канза бір, теревал херне. Авдан чирми вежінже вады хурамайынче уйрылжеш. Хеллихе каникулчен келей местепінде, анта кет, терезалампи, амышы бесы булашса. Пазара бұраганзынжен шырылми барза ярвара, марушин кеші пырза каяканчыха. Амышы сазарды хурланжым. Мінле Шулі ұтла ябық. Машина земде көрінмашы күжандалықра, лере, мұн жыл жінде шүреші бұлзан анчағынде. Лажа күлмеде май жоқ, не ұраба, не жуна. Берін студент сен салдақсан не бегех, лажа хамыр урара, жүрлезе елжінені. Эх, мұндарына жезем. терде қарчық, тудар вежебек көшізіне шылма бұшлары. Едерне шулі жіне духичен візем, юрла юбанжакла шандалак видер, лапра шеплелі жылба пірвуны та Кунда візен телейне неміш трофеев форт ятла маклабушлы пызы грузових хузащитреде ұрығымалы шофер херзіне қырғасыне жидичен ларцабыма келішре. Ужы кузывра, видер гастараган шил жинже, әндергезе бұны хушыра саламби самаяқ салғуланжы, Пызыкнина хайшинелпешеш пулинде шутлеме бұрахмара. Салдакта, студентта, әмірхи пердаванзем, ашизивиде, выши тутыде бізен хызембе бірлех, дегелері. Түребек калазан күнбек шындалықра үрі хужа етті неде тулагылармаш, пыққа эставрана. Пәрчәрі жонда жүк ведь ухирде. Салдаты дымом греются, деть күнбек биття. Ман баттыр залдак швек. Анхурлан залампи, Пирен урамада уяв жидіға. Шул жынақта пиде Юр ирілзі ғайрыде, ішсе мар пыльчык сілгішлензе, шырылза гына вырдать. Пусмас зірін ура ері шыв дулза юлать. Хулана візем шур жыртіліне леттейін шитріш. Хваттере велеспегех ывынза бірза кечіш. Шабах чешме хуня хунямузем лайық пулашы бұл, Кезе кетсейлчі візіне Анна Ивановна. Вара кымылын кулза калама бұшлары. Петті зире шәребек кетсіләрчі. Мындарын саргайық та жүгін негін бек кетмеш Хальгына дұқса гайры. Тада темле гатшы килчче. Пызык нинызен ялі тері жав. Саламбие, тем каламалы бұртшы дед. Мінне мана каламаре. Сар бігіне каласымаға ват қаржыға калашу Хоп хураскер хай. Так пиде ослы ергеллі галажать. Комылла екет, пиде чуна келешілі вара. Кам келжі? Үйтрі саламби пачек ныран. Саланов, білдержілежі. Ағывыл занабама жүруғы варчы. Саламби хутады хутадыкінже тем хақлы ябала тубас пегех пылханса вула абышлары. вула вуласа духриде, коллекте предыдінже. Эбе алмазыватель булдым. волху хузанде консерваторире врене теккень. Кунда иги кунлыха шеш келіне. Иран ирек тұқса гаять. Сирин падыра да эзір жүк, ялдан келмендеріш. Питешел. Алмазов хеллихи зырда урық кунда бұлаймаш. Тембек әжінне бұлінде, шавға шхине саламбин жасақ ұйғы келмері. Хыжан шиденде вал каникул. Кунземкес келчіш. Вахыт шитме пульже. Ирдень бұшлаза кашчынех, институтра лекцизем бұлашы пужы вăхыт сахал, кружок кружок занятиезем, пухузем, канмалы кунсенче воскресниксем, кроссем, кындырла институтра, кашхине библиотекра, Пір май шырза пюрнезем булашы. Ну май вуланы кучы Темле вăхыт сахал булинде, Эрнере бірле кинона каймаллах, жук булзан да майлаштырас булать. Камын бур, унын Пурныш хезекрех пулинде, пірлі шре веренюре, шавла юшра чун завнать. ба студент ялан хавасла. Ағы бенне, шыне жулда харса житрі. Хула варинжі плочетре пәр эрне маларах, пызық ел тумады жиж. Аджа бача жаундан хопма да Студент семде хызіне гуращене жулакет жула хадырліне қадірліне Уяв гашне дусем. Анна Ивановна пәдінші иртерме қалайса татылчыш. Саламбебе игенені хваттере тербелеріш, урайне хайырбаш узата затрыш, кухнери обырдабыра пуштарчыш, Казаков студентсен пуржук укшине пуштарза музына бачы, ішмелі-шмелі тупса хатерліме ана хушрыш. Муза көже хастарланзақ пегенчі, пурне де хайын пулдарулы хибе Вал Выл иг вижі рехте консерваземде пулыда тупса келчі. Кашхине студентсем харбырғы институтенчі вечерзінже пулма, шур жерделенже вара Анны Иванна паденче пуғынма келешреш. Карчы кунжын калама жук савынжы, вал кухнеран тухми шамрыксен вали темпе жерчі, тем ожаларе, тем веретре, Чынақта унын плиты париге күн хуши, домны камаги сүнмезір Шүтлеме чыдайман казаков кунбірге сымақ тагаларя. Анны ванна постри часовой пожалне алыран яман бігех, мұнкажықне алыран ямаш, дері. Пәчікнинына кутанлаштыру шав дереке келеші Выл карчыға курмасырен кулдыне чараймазыр азапланза сағалмар хыйынчен хыйвыданчы. Шіне жул кашхине херзен вишіші де книги вулазалар Казаков памузы шавласа келсе кечеш. Ырыгаш, теребетке алып ұшны ұшманақ. Мәнезір шені жылға жеде әшлезе ларадыр. Капла жылдалы кебек қаныш құраймастыр. Шаплай анны ванным. Ответ вырыне таштан качага мек тені илдінже. Херзем кулзай Ватты Ваттызем шапла калачыж әлек. Илдінже кукнеран качықсасы. Шәне жылғаш әшлемешчеж. Хал зире унбекте шмышлыхе пілмені де баға. Ундан калек качаказасы. Піррете мар Иги качыға харыс шинче сазыпа мағырчыш. Херзем пушех ағылдатса кулзаячыш. Мен шуйттан сего, ыштан илденет. Тілінзе кайса пыққаларе качы. Ундан сіделайне, кымага хышне, тәттем кедесіне тәріслері. Ништа да немінде тубаймарым. Мен муре. Пәчік нина, кулыне нембе чарайманскер, чығын за кулах пілдерчі. Анна Ивановна шандалық шын тридезе качака будикізіне на хупреге жер. Тупна камага. Выл камагаран тепр ват карчықта пуль. Ытла зевере устрашки зире Анна Ивановна. Спартанский воспитание. Трцильчі музым. Спартанское, тезе тюрлетре ана качым. Янкесхер ана илтмеш пульже. Пәчік нина алынчик илсе брахрем. Мэнь владан, Ниночка? Фу, старославянский чельге мінле зана ялықтармаш. Херзем, сирен Генрих Гетесі візем жүгі, вулаза бұғасшы, пиделайық теші. Генрих Гейна бұлі? Коллектор Цильчі Казаков. Е Вольфганг Гетем? Пәчік нені кулынне чараймазыр калек де, саламбихыш не бұданжы, муза херелзе қайрым. Үтла еплечіл хелішке әзіпетте, хербеде витлешсе қалашатын. Астударчы пызық ненім. Литвакра түрлетсе хучы парын манғачы. Э, Дискуссия тумады юрамажы вара. Тавлажу херзе жидичен пюлеме Анна Ивановна керзедачы. Уявға жиячебе вал хымыр платье шиін шуры запун Анча ғына плита умынче хорымба вараламады әлгернеде. Мән резер кешірде. Шулдалы кебек тавлашса керешсе бұрынас тедерім. Шыне жылға манза ғайрырым. Терек аджик Ой, херзем, Тем бұл нәбеге қышқырзай ачым мұза. Халешеш хынек бүрендеріне манза. Эбізерін бада шулмайын чупса керзеттім. Каламада астуман. Пирен институтра кежір. Чапла концерт пулать. Музы юрлаза кытардать. Хушса хучы пічікнені. Хый жавындах, тем намысымақ каланы бе херелсеті гайрым. Вăхыт пулзан пырза горыр, жеш пілдерешінші, мына икигачы кытсыдырайшы тулда тере кулзан музы. Ундан алықсыне шалт-шалт хупкалаза тухса гайрым. Эх, шак музы пур вара, ништанларадыра білмеші, білмеш, Юльча Ивановна Ивановна. Тагама кача гайзалла планянде. Муза ялана хавасла, саламбибек тунцыхлазаларма юратмаш, теле Казаков. Карчык тухса гаймадан скер ужалы кумінчі чарынса каларем. Хер чухнеге тунцыхвал, ирхе шужым умінхе тетребек шеш. Хевел тухсанах сирелеть. Ватлахри тунзах вара, хевел аннығы үшін жывыраган сәмлік Саламби Салампи тунзығы вал хевел тухичен гына, шапла жам петті. Карчы кукалаза каланы сымақ шамрық семшін шүт вренне шеш пульчы пулинде, Салампия Ял Ялхучалық институтинчи вечерда нумаях томазыр Саламбибе пызык нина педагогика институтне каймат казаков Казаковта взенчен юлмарям. Пәчек ненавізіне институт үмінче кетсейлчі. Эх, кая юлдар! Тере бұл Концертра музы игі юр юрлары. Тәлінмелле чаплы юрлары. Темеше хученче чынзығылар жежіна. Кашни юрлине икшер юрлатар жеш. Концерт Петридеевара. Комалсарын ытреп кызыкненім. хали спектакль бұрайды. Чынзеду хепень музына пірлегай бар. Шукшки хавалунда юрланы хышынақ тәшта гайзагычы. Салановпа бірле калаш калашсадырачы жынба. Кайран вишіші де мариш, пачақ шухальчыш. Еп шухатны беге шухатрыны пінжынна, тірцейлчі Казаков. Ябық разведчикезім. Салановпа темлігачы денерен салампейчіре кырдақ сіксейлчі. Үшта кайрышы візім. Мана жырамас чеші, шутлазейлчі хердюрех. Изир хватере қайры пінь. Нинабай бер музына тупса вырат біртеревіл пәжікнені басаланби вара музы хватерне кайрыш. Ағы жағында бұрнат білдер жинені, вежі хутлы пызық шүртіліне жетсен. Ава керен занавеска бағарын игі жүрече көрінат. Выл музы пөлемем. Биде чаплы хватерде екен, тілінже саламби. Манавыл темеше хученде хонана чыннечіде, не пледе вғы тупса келзе көраймарым. Хватерде мар, килде, хватер хужи, музызен хурындажы. Унын хыйн ачы пыча щук, шавынба вăл музына усрава илнне. Музынче шавынданпа ялата çүреме пульчче. Кунда унын пурныши пылда çу, кушак пурныши. Шене ашы ташта суду илюенепе пызы кішре ларать. Музына мменнерлле йыл тупса барать. Ава мменншень музы ттеррлерен консервызем, Эрексем хывыр тупреккен, саламби. Ыштан пурниде пілетен хаезінені. Мінле білес марха бир музыпа пір группара вренет піршке, хыш чухне вылмана хызым батне дечінгелейт. Пәчек нина сасыр кулзаилжі. Тюребе галазан, вылман конспексіне шырзаилет. Конспексим кирлі мар булзан чынесте жук пуль. Аплавыл кукук пегех пурнать. Эзі пірчыган бек. Нина саламбин шутне онлан маре. Мінлі кукук, мінлі біржіган. Кукук шепене хай бұса ғылармаш. Шымардыне де біржіган девіне Вара унынчы пизне пыржыган бусагалара теніне илтмен емезі. Пәжік нені калле хыйын сасыр гулибе Соседи унын бек ужы янравла теревал. Музы хызем баденчі пиде гамалла. Кашни пымасрен чаплахын алать, хаклы бе перексе ярать, хвак курнхак. Вишчіміш худахы барзан, Нина піралы көмінче чарнзаты хулен Шалда рояль кірлені елденет. Тагам ыдармалламар илемлі кеве калать. Муза рояль калама да бұлдара диккен. Тері салым эпе ебі халичен пілменшіде. Шук, вăл врене менха, тагам урықшын бұлаз. Рояльне, шыне ашы ядарлазақ музы валлиту янным. Икіміш худша казантин пӱлемрен музын шынграф бекса сильдінче. Студентка хыйын юлдашысыне савыннышлын кулгалаза ұшса Ой, херзем, Ман падамра чапла музыкант, маэстро. Пирень улах паян, папызем хынана гайреш. Теревал пышылдатса, шавхушыра херзене хывынма булышрым. Хызем патне на музы яланах кымылла, тарават кітселет, куенебе ана негамды үпкелес чук. Выл херзем пальтызіне хывза шакре. Хызене гардероб уменчі пызык тегербатне шаврын забырза, мех хушре, Хакла духи беперік сияйчы, ұндан таза ташуды пүліме илсе Азам Азам кеве сазардығақ тадылчы. Роялі өмінче лараган игігачы херзіні күрзанақ салдақла қары сікседі жіш. Ик кешіде кетілбе, ик кежінде көвірі земшінже орден медаль колодки зем ялгыжащым. Паллажыр, бей. Тері музықы шынғырдадыған са себе. Саланыфа хыврақ пледер, аку пирень хизеплі Анатолий Алмазов. Сарыду загайр залампичери. Хер хый бұлғанны не бұдарас зечу чүнне хыдарса ала Алмазов уналыне салдакла ширіп тытса чымырдамарем. Бір ғужа неге жиде чынмері. Йывыр шаплыға музы сержа. Анатолий, Тархашин, вы ерға мінде рахине. Чайковские юрададып теревіл илемлі кулгалаза. Унын еденчичек літеслі күжізем елдырдатса илчіш, пичімардейзем пыт путриш. Керенчичеклі варымпла тешінже еріс хергелеткіне пуших илемлі кытардадь. Пушнешихны шурышарф вежізем, шурымхышінже шивит пек шапкаланашым. Музычынақта казаков каларыш Шурхи хаваслы куневір шишсе, елдырдатса дыраган сынлыскер такамады келешмелі. Алмазов ундинелі бұқса, көш шеш елгірса илжеде сентиментальный вальс каламаты дінжім. Вылзаланов пегех вадам бүллі, кереютлі, унын хусканы візем пиде шаврны жулы, шымыл, шавхушырақ, хой пиде войла да ширіп шымжақлы Хуп сынлы саланов шумінче алмазов кыш сарарах пек. сынлы музы шумінче хурарах пек курнать. Чыннебе выл шыры. Кеве майын пушне сулмасырен тиге стешырай үсне кучхаши варым вырым саблан занать. Кучы кывак булаз. Анчак кымылчык Ленин замантра, куш хыржызем пызыкланныран хурарах курнаще. Куш хыржызем хушинче тарын ер выртна, выл піррете чухалмащ. Шавынба качысыне пырмай салхулы бек. Пызык шухышлы бек етарахны чухнихи евір курнать. Кулы вара учы да кымыллы. Пьяниста сынан майы салампи чари кыртах сікле. Алмазов хавхаланза Чайковский вальсне каланы хужыра, жіне узынзаны шуш паэргіне алба зірмере пушне вэльс сулза илзе варам шушне кайла Валерий кубыскаланы чухне шыбақ шаплады Алмазов вылеза бідірзен, пурде перзамант шопларчиш. Ундан музы «Браво! Браво!» дезе алы шупсаячы. Азам жез Анатолий, теречін ларна саланов, юврын сывлаза ярза. Юрать фронтралу она амантман, телей бірінжін, Илдан алызым. Ман жутпа саналу земтада рах. сана мичуринец деща в галех!» тере алмазов кымылын йылгышса. Ун кулы саламбие келешре. Манала, хура ішпәдінже гына, тере саланов. Хыйын, ішпехытны пызык алызіне шаваргала забықса. Шел, пулдараймаз деп, эбе музыка енебе. Тымра галамада білместіп. Хам йылда хынланадып. Лайх музыка жын, тем пама Ага Агезы вылядында, пәдемге вечерен видеш ранза кеввинеде Чайковский мар, эбі хам жыраза дуплы бек туйнать. Анчах хам вылама бұлдараймаздып. Лайық пілні деман пір романска нанде. Тереде кулза саланов клавиш семшіне пәрбірнебе бұлсағалары. чи кызыя, шта гаян кызыя кевве выляза бачым. Пурде кулзая Музы Музыза си мандалины евер янраза гайры. Ундан алмазыва тада темеше кеве галатар Вара пурде Анна Ивановна патне аймады Шул жинче саламби алмазов паюна жарбычы. Шак тіл бұлыва тақшандан бақчыдым сіркетірі. Валерин дузе шинчин тунзықласа шухышларе, Он курца калашасыне тем вырынне хуже. Валерий мәнле вилни шинчин тепленре хыйца білні, савныне ужын курны бегех не тере живыл. Ешене хыбарзем пәлні хышын выл телейлерех, хавасларах пуласа шанчыжи, хыйне кыш шымылдарақ пуласа Шук, ына та кына та кетменчче вăл. Хы юратны жин-жинчен тәпленрек пілес келетчі же жунын. Пілі пілмі тараси пачақ пілменінченде евырдарақ, шавынба әдем елдақ пілмі дұрышайд. Ағы заламбе мін пілменіне елдақ вал мадан Аманны кайык шапла, тәттім айлымран хеве шевлебе йылдырдадыган тудырине мін бұр вайба да баланать. Суранланны шунатне сідірзе, чул жінчен чул жіне зігет. Ағывыл юлашкінчен тудырине щиитсе йкре, Анжа хевел анзаларны мін. Бұрбіре кунда да шүлдюбере, тухушығын жепегех тәттім. Суранырыдадь. Сиве, нюре, шитменіне дада, томи үгейд. Мұндарын кайеге вара пүшне шуна чайне чіксе әнтергізе хутланайд. пурни де чун кердейн, вайхыват паран, ырлық кыдардан, пур черчунада, да, үзен таранада, да, нышқалалан нышхалаллан хивел астумаш выл. Кам сестеріше она жақна. Анна Иванна шамрыксене хиріш тұқсак цилжі. Керегіне ларма тіне білдерже. Малды білімре пызык нендаба казаков, тада пергунхи уйық тахивелдені Вирьялов калашсаларашым. Вирьялов шуламай, нені батнекалі шыру тада кучинеш семілзегілнімін. Выл хура костюмба, шура галстук врыне артисембе хура бант шыхным. Музана гурзанах сархивелбек ялгышса кулзаячы. Шавындах вара шамрыксыне пірбірімбе палаштаржы. Абачимыш хадарлезе шидерзен, Пурде сидел хушине варнашрыш. Саламби Анна Ивановна Саланов хушине лекре, Алмазовпа пәчік нина, казаковпа Ніна, нина, па муза мажарла лекреш. Эрех тулдарна чух тень стаканзем щитменине те, пурде кулма, шүтлеметі дэнчэш. Пызык нина вараха инзавныне алдар бұзығыш кургалар сабаджы. Шыргра мерех, курга неде сарылаймаря. Аптраман Казаков куркана иге алыбешік лізе саламлысы мақаламадыдынжым. Хақлы туз тандышсем. Анна Ванна. Куш пек туллы кургамашык ледіп. Малданхи курги аслы шындерю жын, шыне жылхи зем шиденюзем жын, веренюри, әшри туслықри, юрадури зем жын болдыр. Анжақ веш сән ярыр. Тоз каламалы тадан умай. Эрех пиде загал. Гвардейский норма да булмаш, тезе вешле казаков хайын сыбахне. Пурде уражне тұрса, кулгалаза, шавлаза черкезіне шакарыш. Саламби Салановщине пахрыде лежі па черке шакаманы не азырғаре. Астумареші тезе шуғышлар ер. Ундан камінле эшнене сынаре. Салановпа Алмазов салдаклаж шалт ішсе, чіркізіне харыслартырыш. Вильялов шур жерке кына ашры. Пәдім шумша кебе шүжінзе, пит күшіне пәріндергелесі елжі. Салану үншіне күш хүребе бахре, туды көш шеш палырмала сиккелезе елжі. Юратма жекен бол Вильялова. Міншін шуғышлары салам бешамдақ. Шамрыксен камылы ұжылжы, чіргізем жеш, Малдан бурде харыс, ундан пәрбірінбе шавлама бұшларыш. Мәншін салампи тудыр бақларать, шүшне кыдартма шелледи, явыданайди. Шыппаны итрі вирялов музыран. О, салам Саламби бе мускаври пызык театрда да выдана щук. Тәлінмелі ши ведюнын. Манын хамында әлі крекшавна шкалақчы. Чынақтан. Качы Ой, щук, перкачата та таштая красавные пур булас. Интереслі тері вірялав салам бішінесінарах пықса. Лайық тумландарас пулзан, пейте чебер булмалла. Нимфы? Хушса та ташта илтнесі мағастуза. Вұл сольвек евер инжетрисавны некетсе бурна декен. Кітсе ележі. Музахай сольвек камне білменіне кітартмаря сумаха пырчым ли он. Тарғашын шағындалар ағанзіне кіскен характеристика барыр. Кам мінелерек, терем мұзы пышылдатса. Анна Ивановна баобаб ювже бегек сарлагам. Тереде Вильялов хой анышлы танлаштыру тунышын бе, музыран малдан кулзаячы. Кына манзага ичен шырза хурас булать, пиде вайлы танлаштыру. Саламби мінлі вара? Араукари бек. Мен вала ювыш. Унжине пір талараймаш, ун дуратне пір вежен кайықта хужаймаш. Ышта көрне зірунбектілінмелі евіжа. Вильялов хыне хыйлайх мардуйза, кышта хирелже, шабақ шуғалса каймарям. Курасса хам гурман, Саланов выл часча часчыза хазын галать. Выл... Салам пи мен еверді да. муза Саланов шинчен илдешін мар бұл ныне Анман мана теген чечек терелевен шухышланых ишшн, хытемле юрыратель булна танлаштарава аза илсе. Кутанлаштарава адамана сраншырза хумала, тере замуза муза. Незабудка чечеге, на пирендинче квагарчын кужи деші бұлаз. Аван танлаштару чынақта саламби юрари шура квагарчына аза илдерейді. Юнажарлары гань пызык Нина, самаха пат түрі татса каламахынық нүскер, Мәнезер пожолбыт тіп жередір, пұрды үлкмелі қала қалевен, дәрі. Вирялыва левен дені самая жі бұлас. Вол хирчін мәрі. де күшт аван марбек пүлже. Казаков шавна зіссе, студентсен юрине янрацай ажы, шамрықсем юрлама жүш. Анна Ивановна жеш, ним бек умінче мен бұрыне шізеларчым. Студентсен юри шыпланзан, Пызык нина вілі ғур жығылтын хурт пұшлазай әжі. Темеше сазыба юрлазан, шак юрыран илемлиде, лиде жүк пулі, тері саланып салам бие. Ана илсей манын жуным темле хурланза келет. Чималдан вұл юр илемне әбі хамыр вран инжетре, китайра ұнланса елдім. Салам бечін мезір келішсе пүшне сәлтірде малалла юрларя. Агыиги янравлы ұжызазы за сада хуплаза хуча. Казаковсы зад кюрлама чарынча. неде де игіне нада фарттын кушхесе юрлама ачарча. Саламбебе музы иккежі шеш шландармады дынчеш. Халичин кунбек сазы земилік менші. Деречен лебек тәліне вирялов. Ундан алмазы франытлі. Мінлі сазы візін. Сывлами алмазыв, алмазов иріксірдерехін пұшылдатса қаларым лирикала сапрана, Музын колоратурала сапрана. Пурде херчине куш сектерми бхаща. Ан Иванна да шиме бірақсақ итлеме Немен Неменбе танлаштарма жук иге ұжызазы пюлеме янрдаща. Чәререн жранза тухаган хурлықла кеве кашнин не тыткна илчі. Кашинех шухжаяча. Таврара мен бурине мандарча. Кашнин чиринче каламажук жук ачаш та варттын хелексене сірдензе варатре. Кушсене чепетме, пыра кытыкландара бушларе. Пулинде сазардык шавдери ыры лабулас булас келсе кайры. Шак самантра, пурде де мендери илемле чунлы булма булдарны жинчен, выл шыр жинче савыныш, тілей журатма булдарны шуғышларыш. Юра Саламбибе музына нихшанхинчин ытларах илемлетсе, шамраклатса, шунатландарза ячы. Візім ик кішіде хирелсе, чибеллензе кайрыш. Візін илемне шаксамандра су кіршінді курмазыр жылайме. Візіне халі поэта, немен беде танаштарма хыяйме. Кунбе келем урхшук, кувал, юраду, шамраклах, пурныш. Ах, шухышым, шухышым! Мәжін әзі шавранан, манын ыжа шундаран, тені чуқ салым бін күшізем шывланчыш. Пәчікнені мағырзай арас мардезе туды шіртірі. Салановын сулахайтын лавинче темле шыныр кылт-кылт турдын мабушларе. Алмазовын күш шыржізем пызықланза, уралза шунмады діншіш. Шимче чунла Анна Ивановна, тюссела Раймаря. Господи, тезе пошылдатса күшізіне Шак самантра карчық эмере, әмірі, телезер иртни телезір Ун юрадыве жінже, юрари жек шинжибек, бір ұлдын хуртта шаврынзав жынде, варым әмірі савны мажырсыр иртермеле жінде, тададем жінде, тагамшында шухышлаза, чуне күтсегілнебе хыйшынче вартын магырчы. Икі хер шыпланзан да, юры черезенче шаплах янразадычым. Вильялов сазардык алы шупсаяны пурнеде шартақ сиктерчі. Чузене пашырғандарчы, Шагазамлы сінчі шуралны туйымзем таштавишсе кайрыш, халіші шуралны шишкешіне томюкнен, чечек шаплалланжар хутланза шанса каят. Муза күршісінчен аккордеон тупса келчі. Алмазов тюрех Манжуры сопкизем жінже вальсты саяжы, Таша бұшланжы. Музыба Вериялов и кешеде ярас та тажыра уже хулы зембех авгаланчыш. Взин таши карчыка келеши. И генина пірледу Саланов салам пиечінже. Анча хер тухмаря, шинцем ташланыне кыш курзаларам хатере. Хаваслы казаков Анна Ивановна турцагларчы икке же бурнеде кулдарза прикке жаврынза илчеш. Шамрыксем шавлаза тебірдетне чух, тағы же камага питліхне Урай варине ике качага будикисе кізе тухрыште, ташлаганзем хушинче тұрсты-тұрсты сикелеме бұшларыш. Пурде ағылдатса кулматы тынчеш. Шак самантразалан би пачыне шух жакайсаларчы. Ана негам дазыр Адер площаде, елка батне, Кышкырза пілдерже ташлаза ұшса пишне, хавасланы бехерелзі гайны муза. Ку шухыш пурниде келешті. Чазақ шамрықсем урама тұқса гайреш. Анны ванны гына, яшка жізех каймалачы. Сивензе гаядь, ховыртырақ таврыны репин яшка чен, тезе юлжі. Урамдырық площаделле Анна Джух, Алмазов аккордеон каларе. Үтізем, Алла алын юрлаза Ах, мін лехю хемхер, мен тере чаплы сәрбеге жау музы, в пызык пызықнинына. Леш ялан кебегех паттатса Пәлмезірі ханырлы левень. Сармыр да шытықлы бұлат тешім. Немінлі шитменлікте курмасты пепе музыра? Чан жүрікке шапса бұқмазыр да палырмаш теші. Вильялов кулзәжі. Сірия Анна Ивановна шаплава тізін сымағызын бе калашма вірендеді, тебір Пурнсан курыбырхай иксімірден хыжымузына тіріс хақланыне. гугала жыва, адя юрлар. шу шубашкара чачаза келетвіл. Сиренлі он, салам ыйтры саламби пызык кайарақ каярақпа. Пэт плашын хавыл берін, терінені. Хой зіне күнда редакцийне илзе келгелейд. Анчақ візем майлахмар болас, пичетленмеші. Салановпа туслахмарим візім. Туслыне галарын, Кужақпа едебек. Иккі жіде ажаран пір хершін жынашы. Ада юрлар. Шур жыр тақшана хиртне. Шандалы кыш шыр Шыржибу жібек юр жывать. Плошы три чараш. Тәрлерен теслі жынаған лампочка зімбе әрішленескер, юмахрибек елдырдатса ялгыш саларайды. Унда чешін зем күрінмашы, бажырақ саланзы бетне бұласын. Студентсем, елка батне бұрза унтавра ташласа шаврына бұшларыш. Левенбе муза, нені ба пәчікнені мұшырланчыш, салампи хыйық саланыфа ташламачынчы. Вылғалі сазарды хавасланза гайре, пиде тарышса ташлама тытынчы. Эбізіре ташлама білместір бүлденічі? Шүтлесе каларияна Саланов. Салампиде шүтлесе калария. «Эбе мен бақ ташласа үсіне. Пиле кулды чулда чухне клубра, вечер зінже, мана кула ташла ташлаттарачыш. Клуба да аннерейн вартын гына унын пызык шыматыне тұхын загаятым. Чухынчы бир колхоза керечен. Бір мұжы шыматта ик тұхын атымыр. Вот сигетім вара мұн мұншымады ба, хал мада кулышла. вен беде, пәчек нені бада дашларе, ундан музыба бірле чуваш херезен ташыне хитре бұлдарчым. Эбіз ана керхи салғулығын батанлаштарза, янышны екен саламбе. Ан ятла, тере казаков пейлік таранақ пуштайза. Манданы манна нон бірге мін қаланыне, хер тунзы хевыл, хевел тұқсанақ серелет, астударчы пызықненім. Шене жол пұр студентшын тапите херюлі, канышсыр, ержүзір күнзінше келет. Уяв ғышынақ экзамензем пышланаще, кун бушех кескілзе шитнен туйнать. Ним туза ілгерме казаков каларыш әнсех хышса илме де шук. Пірреміш семестр жын экзамензем тытнығы үшін студентсем хеллихи каникула гаяшы. Вара хаваслығану вақычы пұшланайд. Анжақ халя экзамензем умені негамда уншинчен шухышламаш. Саламбин, пірреміш экзамен. Марксизм-ленинизм негесізем. Студентка кашнигун библиотекана гайза шур нех вулаза чырзаларадь, хватереші вырмашеш таврнать. Пір кашхине хваттерде негамда жүкчі. Пызык ненаба казаков горком библиотекіне гайреш. Унда ішлезе лармалайық. Лапка. Центральный библиотекари бек шавла мардереш. не на экзамендан даврын манчыға. Салам, Анна Иванна! Илтінші кухнеран музы Хуня муза сана муза, шаба хабат чине діле житрен. Ожаланы кымбажи мегил. гил. тарават карчык. Хер он бағалай садымазыр, малды пүліме ним нем шарламазыр саламби ыдаласа илже, ана пюлем давра вальски беш аврандарже, ондан тегер умне бұрза хитреліне бұшларе. Пүліме хакла духи саральже. заральжы. ле музы, экзамен тытырный баян, ытры саламби. Студентка чен мере, аллы без на заламбекунен жірінкіне беларма Мен елықтармачын ақта. Фу, калех науқы зейн науки. Калех темле наукына надо алла илме булать. Анжақ кеске курс наукіне алла илмезім ништагай малыйте жук. Шаплара каланычы, зимний двореца штурмлама полцене Сталин чекленекень. Вала граждан варжинче пур жердетешіндеріне, нәп мінзіне бідірзе гуна ялда кулак кулаксыне дептуна, Худ пельменліхе пәдерне, коллективизация хаварту загона, европромышленно жашекліне, троцкий сыне, цене Зиновьевеціне, тада тагамзіне педерзе гунам. Халаха конституции бана, шәрчінже чи государства ту загона елдах Сталин, Сталин, Сталин. Мән жын елдах пәржін. Пәржін жамын жүхлі еваршы клендетма бұлдаради. Тадакам, туры им выл елдах мән чухле палла дата. Мӹншень ман кам хыш сестра, я конференцире мӹнь каланыне асра тытмалла. Мәскін студентін пәрде амада, тұваттымыш главана врензе тінге тухать. Мән пары вылымана бұрнышыра, шав тұваттымыш глава. Мене заманчыне тілін сыпхадын, пірремш худ курадыным. Тілін мілі қалажадыны муза, тережеш ним қалама аптыраны заламбим. Паян мар яланақ шапла жұтланы ебі. Яланақ шапла қаланы да. Тері херзік муза. Керек ашта, керек кам бұлма вәренес тезенде, чи малдан краткий курс мәнле пәлдіне тіріслеші. Түрдібе галазан, візене студент пәдем жібе, чун жеребе материала лайық онланза, ежінза білзетіні мар, показной пәлюшеш кірлі, он еші профессор зіне тәрлі даттазыне, ци таттазыне тәптіріс автоматла шадырда тарза калазабаны. Зубрёшка керлевзіне, зубрёшка чынчыншире пілюмар керлі. Маншутпа студент сымақта, штудировать сымақран пулзагайманыға. Немешле студент теть правитха. Вот штудировать тват прада краткий курс пек предметсіне. Мен пара волзана бурнышра шав предмет. Ара программына керечке теріс алынбе Танда болза. Танда же тіріслік пурине де онланчы был. камсы камса мағызымбе калажать хамузы. Ща концертсімбе, Тажы вечерзімбе жеш қызықланны херін бұжынжи партия истории берге шуғышла де бұржи. Шабағына ұтлай ванаслы хердеме жүкшке. Шуғақ, пұрнышра, мінле мін туза мін бұласа, лайық чухлать Мінле қалазан мен кетмеле бұлса хасада да чухлайт пүлға. Ахалден мар казаков. Музын практикалы ұстын, аналитикалы шухышлав, вал пурнышра берінден мала ертсе қайма бұлдарад, тегелет нем шүтлемезірек. Шавы да терзех пулім. Пурныш программыра палыртны бек бұлза бұрас бұлзан. Эпі тақшанақ чапла артистка бұлмалада Темле жав. Эсі бұлмай мәтлінетін саламби. Сан программу мінлерек. Саламби кулас келмезірек кулзаяджы. Ара, ялхужалық специалистші бұлма Тезе хирешлері был. эмер шырылза әмір иртермей, унжынақ аслы школ пәдермей керледе демар. алы бұсма білзенде, вышса велес патне шитсен, Колхозри пулжу касинчен кивжен шурбат тыры ыца заявление шырма пілні делеклі. Тәттім жываш әлінше әмір ертересім бұр. Худавренедіншке муза. Матерлінедіні пін. чи чималдан диплом керләм. Диплом нельзен, шубах пәрбір кулай я колхоза ишлеме арзан. Ну, диплом нельзен. я расине пәлі темірға. Унчухне куш курече Пуш пурынзан куш курыдешче. Унчень хавыт, диамат хаямат тавражы зембе пужамин редешче ведь чынахта. А хай пурныжы пурныш мар. Сан шавдериях ябых мар бульха. Эсху раскална үпкелешнинех илтменчі хаебе. Имене рехкалары саламбе. Э, ара, хамберге каламастап. Хывна хазейл хага мен завынны занын. Ялан книгебе, конспексимбе апаланза, ыйхуна датса, выляма кулмаманза херлі зынна журатрын. Перде книгізіне шупшыдыкне, адя филармонине гайбыр. Унда кешір концерт программи шәне, концерт хышын, тажы зым булашы. Алмазов та концертра унын пір юрине юрлашы деріш булас. Вăл хузандан ятарласа килнне тереш пілегенсем. саламбик кыш шеш пырадып тесе кышкырза ямаре. Хыйне арандытса чарчы. Щук пыраймастык муза. Вăхы щук. да чаплахмар концертсене жүреме тере. Адя хамыр бада, йылда хамынне тыхындарадып. Ман чидейт, санжын ним хергенесім жүк. Санба жүреме лайық, чынақта, иксәмрі бірле жоқ качыземде хыдырақ хыбынса үксе галаре музым. Тавда бу жырыгым мұса. муза. Шабах пураймаздып. Маныран экзамен. жы, же кумылзырланса тухса гайры. Саламбин тембеге халмазыва курза қалажас келечі. Унын юрине итлес келечі. Үті жүх бұлзан, нем шутлазаты мазыра концерта тұқса жұпны болечі. Анжа кежір, бірремеш экзамен умень. Ыты жүхне имензе жүреген пачыкнені пүліме качака ебек сік келізе кече. Портфельне хүшіне хушине ыватреде ағылдатса култа ташлама Бұл Вол не илсе, Анна Ивановна да шиме барақсақ малды пүліме кече. Мән бұлжы нені, кача каяган ват хербегек савынадын ытрывал. Кача гаядып, Анна Ивановна, тере пачыкнені кулза. Вол первайхи хуткарчыға кушын Каясса кайында, васкамастон жехерем, Качага ичей малдан сара көткі тем мижинелар запықма хужашы. Лайхи, лайх мари, тере Ай, апла булза них жанда каясым жук. Апла да ангала херім. Каменендер хер каймастып тенине. Хер выл, туй урабишне тұқсалар засында каймастып тезе калат дейді. Илзен кайын, Арзыр арым турацыр евішпегех вал. Ман бауын бірге ман. Малдан аслы шкул пыдер хайсы. Карчык пахер шапла жүтлені хужыра, Саламбиха хайық пәчік ненін зачет кенегіне портфельден кларца бұхре. Вырысчіл хебе нені экзаменда отлично паллы илне. Агы міншін шавдері завына декен был. Ну, савындардын мана херем. Мән пәчірзеш жи аплазана баян. Мінле тутла абатпахына ламжи, тере Анна Ивановна ачабек савынза. Пуринжінде пашырханаганскер вăл алгумменнче чарынчде, музы мінле тытрре тезе тесе ыйтрем. Пӹччекнені хыйын сасыр кулипе кулза калама пушларем. Музы экзаменда пурниде тіліндержі. Что делать? Герцен чырна. Кто виноват? Чернышевский чырны дерем. Тада темде потраштарджы, тыдай маре вара. Парагад пединститутра вренме пұр бірегебе учительница бұлашук. Учительница бұлзанда, яра шешлеме пәрбір калайға сіне, пурн унда вара тарықса, пачықса Музыку Музык училищне вренме грешін бе калажайд. Пачықнинын умаяқтымаря, савынышла кун магазин магазинзем тарық шүреме тұқса гайрым. Саламби кале книги жіне тарынжы. Калек шав музы юратман, кәске курс. Кебір института институда юриех кая юл забыча. Малдан үттізем экзамен тычырға. Кайран хружы мардері. Коридорда шыбақ. Аудитория алы кежіне ан жавлар, кунда экзамен біра тезе жырза жапнам. Алы кумінжі студент пашылдатса дырать. Шалдан пар бір студент тұқсанақ, бізе мына шавырза елешді. Нумінле, нумінле дезе аптыртмады дынашы. Телейлі студент сабыға ашы. Леже мунчаран тухныбек ышша пишнескер, нумаях калашмаш, хаваслан кулгаласа урамалла васкать. Саламби экзамен мінле бұныне үтізембек алық хужығебе вартын сынамаре. Негамбата пышырханза калашмаре. Коридордары шыпын уткаласа, программрихы ябықрақ пәлне вырынзіне аза илме дарышле. Экзаменда олсы сардыгах пылғана бұшларе. Аудитория ректор кірзе ларзан – Салампи пушшех пылханма тытынче. Хый каламалы идусіне хучине шырны жух, уныналы тарлаза кайры, чытре бушларе, саспалызем кугыр булза бұлза бітреш. Ан бұлғаныр Акрамова. лапка бұлыр, тезе азырхытар жана вады преподаватель. Студентка пилетри вижу идевне делаях ответлере. Профессор, кашни ответ хычына шур жүшлі бұшне, каммылын сулза, аллинчи бе хулен шаказаларчым. Ундан ассистент иге үйдубайчым. Ага преподаватель он зачеткин де, васкамазыр шыра бушларе. Перене хутпашыл сады заатры, вара зачеткіна кайла бачы. Тада кам юльчунда, калыр, кетчір, терем Салампие коридорда пызык ба казаков кетседінімен. Візім дүрек, ну мінле, ну мінле, кеме дыдынчыш. Студентка хайын зачеткине хальдин сабахреде загайря. Унан Унын зачеткинче институтра ильне премеш палла. Отлично. Ага зана краткий курс. Тусе мына хаваслан ыдалареш. Саламби институт чурдинчен вешне бек тухря. Унын хайын савыны шешінчен пәчекнинына надо. Анна Ивановна да часрах шитсе пілдерес, амжы батнеші ружір заярас ба Хыжанданба жақнашқал савынза курманчывал. Ага пірлемі шындерю. Тень чынжын бурныш пушламыш де мар маржы студентшын. Умра, тада савынышларах, тень пұшырғанулларақ күнзем кедейші.